wasallam koga bilježi imam Ahmed u svome musnedu gdje kaže haddesena Muhammed ibn Ja'far pričao nam je Muhammed ibn Ja'far haddesena Auf an Hayyan ibn Ala a on je čuo od Aufa a Auf je čuo od Hayyana ibn Ala haddesena Qatan ibn Qubejsa a ova je čuo od svoga oca أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da tri stvari spadaju u sihr kao njegove vrste jedna od vrsta sihra koji spomenuo Allahu poslanik sallallahu alihi sallam u ovome hadithu jeste al-ijafe što znači da su predislamskih Arapi bili sujevjerni po pitanju ptice ukoliko bi naišla sa njihove desne strane oni bi nastavili put a ukoliko bi naišla sa njihove lijeve strane vratili bi se. Tako da su shodno određenim vrstama ptica koje bi susreli na svome putovanju pridavali njima značaj shodno njihovom letu kada bi u kojem položaju prošla pokraj njih. Tako da je ovo sujevjerje koji su imali pred islamskih Arapi Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojasnio da je ova vrsta, vrsta sujevjerja u stvari vrsta pravoga sihra druga vrsta sihra koju je spomenuo Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam jeste at-tarq što znači da su predislamski Arapi znali crtati i povlačiti određene linije na pijesku tako da bi na osnovu njih proricali sudbinu ljudima pa je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam pojasnio da ova vrsta gatanja vraćanja jeste u stvari dio sihra na osnovu ovoga možemo jasno konstantovati da takođe ogledanje u grah ili gledanje u finđan i proricanje sudbine na ovakav jedan način u stvari jeste vrsta sihra a ona osoba koja se bavi sa ovime jeste u stvari sihirbaz i kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam pojašnjavajući u ovom hadithu treću vrstu sihra a to je od tira u osnovi ova riječ je došla od riječi tajr što znači takođe ptica ali kažu islamski učenjaci da je to sujevjerje u odnosu na životinje a to je da čovjek bude sujevjeran da bude pesimističan u odnosu na nekakve životinje kao što je slučaj recimo sa sovom kao što je poznato u narodu da ako čuje sovin glas ili njeno pjevanje na kući kažu umrijeće neko ili da čuju svraku da dođe na vrata pa kažu doći će danas neko u goste ili neke druge vrste životinja kao recimo da mačka crna crna mačka da pređe preko puta pa da to bude znak da će se nešto njemu na tom putu ili u toku toga dana ružno desiti također kažu islamski učenjaci da u ovu stvar pod ovom riječu spada i pesimizam, odnosno sujevjerje, u odnosu na vrijeme, a to je da čovjek bude sujevjeran na određene dane, tako da ne voli recimo 13. dan u mjesecu, kao što je to poznat, kod poznata stvar na zapadu. Ili recimo da smatra i vjeruje da petkom nije dozvoljeno prati veš. Ili da smatra da nije dozvoljeno recimo sklopiti brak između dva bajrama ili u mjesecu ševalu i mnoge druge vrste pesimizma odnosno sujevira draga braću i sestri gdje nigde ne imate osnovi u Kur'anu niti u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je to da to ima svoju potvrdu tako da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno rekao da ovo jeste u stvari vrsta sihra tako da čovjeku, vjerniku i vjernici nije dozvoljeno da o ove stvari vjeruje i da se pridržava ovog sujevjerja nego treba da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i na taj način odbije ovu objavu od šeitana jer kaže Hasan al Basri u stvari ovo je objava od šeitana koji je on objavio ljudima nijekom slučaju nije to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala niti objava koja je došla preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u njegovom sunnetu tako da čovjek vjernik treba da prepozna šta je objava Allaha ar-Rahmana a šta je objava šeitana shodno ovome dragi brate i sestro treba da znaš da ti nije dozvoljeno da vjeruješ ni u što osim onog što je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu ili rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnom sunnetu bilježi imami Abu Dawud rahimahullahu ta'ala u svome sunenu čiji hadis jeste sahih vjerodostojan od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je rekao قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko bude astrologiji, odnosno nauci o zvijezdama, ali pazite draga braćo i sestre, nauci o zvijezdama koja je zasnovana na proricanju sudbini ili proricanju određenih stvari koji bi se mogle desiti u budućnosti ili određeni njihov uticaj na određeni određeni događaje ovdje na zemlji Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko se na ovakav način bude bavio astrologijom, nema sumnje da koliko bude uze od ove nauke, toliko je u stvari podučio se samome sihru. Zada ma zad, shodno, koliko bude posjedovao znanja iz astrologije, toliko u stvari on je sebe podučio sihru. Tako, dragi brati i sestro, treba da znaš kada uzmeš nekak, nekakvi časopis i u kojem vidiš horoskop da ti proliči sudbinu shodno tvome mjesecu rođenja odnosno određenom znaku u kojem si ti rođen treba da znaš da to nije ni u nijukom slučaju dozvoljeno da to u stvari jeste strogo zabranjeno u šerijatu jer islam vjeruje da nema ama baš nikakve veze uticaj zvijezda na sudbinu čovjeka nije u kom slučaju da zvijezde imaju uticaj na određene pojave čak i u prirodi do te mjere da ma baš nemaju planete niti zvijezde uticajni na samo spuštanje kiše jer imamo hadis pogledajte Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od Zaid ibn Khalida radi Allahu ta'ala anhu koji kaže Salla lana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salata subh bil Hudejbije da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam klanjao sabah namaz na Hudejbiji sa ashabima a to veće je padala kiša ala isti sama i kanet min al-lejl min al-lejl falamma insaraf aqbala ala nas fa qal pa kada su sklanjali ashabi i Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sabah namaz okrenuo se Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prisutnim džematlijama prisutnim ashabima koji su klanjali na tako mokroj zemlji nakon kišovite noći faqal hal tadruna mada qala rabbukum znate li vi što je rekao vaš gospodar pa su ashabi iz ahlaka iz finog morala iz finog edeba prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam rekli Kalu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah i njegov poslanik najbolje znaju Kal Kale asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir Da je rekao uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala Te noći Osvanio je određeni broj mojih robova vjernika u mene Ali osvanuo je i određeni broj mojih robova nevjernika u mene pogledajte draga braćo i sestre فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكواكب pa je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio ko je to osvanuo kao vjernik a ko je to osvanuo kao nevjernik ko bude rekao ko je rekao da ko je rekao od njegovih robova kiša je pala zbog Allaha subhanahu wa ta'ala iz njegove dobrote i iz njegove milosti prema njegovim robovima fe fedhalike mu'minun bi kafirun bil kaukab taj čovjek je vjernik u mene ali je nevjernik u zvijezde wa amma men qala mutirna bi nahu kaza wa kaza fedhalike kafirun bi mu'minun bil kaukab a onaj koji bude rekao da je kiša pala zbog određenog položaja zvijezde da je zbog zvijezda pala kiša ta je nevjernik u mene a je vi, ali je vjernik u zvijezde i ovako draga braćo i sestre Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je astrologiju nauku o zvijezdama preko koje se proriče sudbina ljudi ili određeni događaji koji bi se mogli eventualno desiti u budućnosti preko zvijezda nazvao je jasno da je to nauka od sihra a poznato da je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا da neće biti spašen sihirbaz, vraćar zato, dragi brate i sestro vodi računa vodi računa o svome vjerovanju jer treba da znaš da su islamski učenjaci jasno rekli da onaj ko bude vjerovao da određene zvijezde ili planete mogu jasno djelovati i uticati na određene pojave u kosmosu poput padanja kiše ili da utiču na sudbinu ljudi kažu islamski učenjaci jasno da je to širk u tevhidu rububijetu u tevhidu Allahu subhanahu wa ta'ala prije nego u tevhidu luluhije jer to znači da ima neko drugo stvorenje da ima neko od stvorenja Allaha subhanahu wa ta'ala ko se izjednačava sa Allahom šanu, po pitanju sudbine a mi znamo da je izjednačiti nekoga mimo Allaha sa Allahom bilo u, u sudbini ili u ibadetu ili u drugim nekakvim značenjima poput vjerovanja da neko može dati smrt ili oživiti tako u tom smislu jeste u stvari izjednačavanje stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala i to je u stvari širk Allahu jalla še'nu bileži imam in nasai u svome sunanu hadith od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojašnjavajući i objašnjavajući svome ummetu jednu od vrsta sihra kako se ona čini da bi se njegov ummet znao ukloniti من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه gdje kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ko bude svezao čvor zatim bude puhnuo puhnuo ovdje puhanje u arapskom jeziku znači nefeth puhanje sa malo pljuvački zatim bude znači puhnuo na ovakav način u čvor koji je svezao on je na taj način napravio sihr ومن سحر فقد أشرك ako bude učinio sihr on je učinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala ومن تعلق شيئا وكل إليه ako bude svezao na sebe nekakvu hamajliju onda bit će prepušten od strani Allaha subhanahu wa ta'ala onome što je svezao na sebe tako da se iz ovog haditha Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam draga braćo i sestre jasno vidi da ovakav način pravljenja sihra jeste u stvari dio i vrsta sihra zato je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala naredio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u suri Al-Falaq kada je on bio obsihran da uči ومن شر النفاثات في العقد da traži utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara našeg da traži utočište i zaštitu od zla oni an-nafasat to su oni koji pušu u čvorove i na taj način pravi sihr kao što su malo prije rekli zato dragi brate i sestro traži utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala od ovih ljudi od ovih sihrbaza koji na ovakav način postavljaju i prave ljudima sihr nema sumnje da čovjek dok ovo radi izlazi iz vjere jer on na taj način to radi postavlja i pravi sihr uz pomoć šeitana a onaj ko učini sihr učinio je širk Allahu subhanahu wa ta'ala dijelo koje Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti na sudnjem danu zato obaveza na onome ko bude ovu stvar uradio je da se pokaje Allahu جل شأنه prije nego što mu duša dođe u grlo a s druge strane Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je obavijestio svoj ummet po pitanju nošenja hamailija u ovome hadithu da se paze jer ومن تعلق شيئا وكل إليه jer ko bude na sebe privezao nekakav končić ili neku hamailiju vjerujući da će ga ona zaštititi treba da zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala prepusti samome sebi. A zamislite, draga braćo i sestre, kad je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam uticao se Allahu i traži utočište kod njega da ga ni u jednom momentu, pa čak ni jedan treptaj oka ne prepusti samome sebi. Jer onome, onoga koga Allah ostavi i prepusti ga samome sebi, sebi zamislite kako će on završiti zato je Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam uticao se Allahu ja hayu ja qayyumu bi rahmetike astagithu aslih li še'ni kulle wa la takilni ila nefsi tarfata ayn o ti koji si vječno živ tvojo milosti ja te molim i tražim pomoć od tebe kaže Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam bi rahmetike astagith aslih li še'ni kulle ti popravi svako moje stanje ولا تكني الى نفسي طرفه عين انمو me prepustiti samome sebi ni treptaj oka ni jedan treptaj oka nemoj me ostaviti samoga niti prepustiti zato dragi brate i sestro treba da znaš treba da znaš da ono što budeš nosila na sebi od Hamailija da ti obaveza da što sa sebe i da zapališ jer znaj da neće ti Allah subhanu wa ta'ala pomoć sve dok ne budeš to uradio, odnosno uradila. To je zato, dragi brate i sestro, što je oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala jedno od najvećih dijela srca. Jer hoće Allah jalla še'nu da budeš musliman u svojim delima, ali isto tako da budeš musliman i u svome srcu. Kako si se predao svojim jezikom pa kažeš la ilaha illallah, kako si se predao svojim rukama i nogama pa padaš Allahu na seždu, rukama, nogama i čelom, tako hoće Allah jalla še'nu da svoje srce predaš Allahu jalla še'nu i da se osloniš na njega jer alaysa Allahu bi kafin abda zar nije Allah dovoljan svome robu zato ne voli Allah i neće od svojih robova da se prepusti ili osloni na bilo koga mimo njega zato nemoj nemoj se slanjati ni nekog drugog osim na Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara nebesa i zemlje gospodara svega što postoji bilježi imam i Buharija i Muslim hadith od Ibn Umar radijallahu ta'ala anuhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjavajući jednu od vrsta sihra inna min al bayani la sihra da govorništvo znači moć govora kad Allah subhanahu wa ta'ala podari čovjeku moć govora da je to takođe jedna od vrsta sihra to je zato draga braćo i sestre što čovjek kada mu Allah subhanahu wa ta'ala da moć govora ako zastupa laž i ako želi da brani laž veoma često može da izokrene stvarno stanje tako da veoma često može recimo u sporu sa ljudima kada dođe pred sudiju, pred kadiju da mu presudi može zbog svog govorništva i nadarenosti i rječitosti može da izokrine istinu neistinom i na taj način da sudija presudi u njegovu korist zato je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam pojasnio ovu stvar da ona liči sihru jer kako sihr izokreni stvarno stanje i prekaže ga prikaže ga onome koga gleda sasvim drugačije takođe čovjek riječit čovjek može veoma često da preokrene istinu i da ona postane neistinom zato je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da je rečitost vrsta sehra znači Želimo da pojasnimo ovim hadithom Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je pokuđena liječitost kojom čovjek želi da, da dođe do neistine i da izokrene istinu, da je prekaže ljudima neistinu Za razliku, ako Allah subhanu wa ta'ala podari rečitost čovjeku i on govori u Allahu subhanu wa ta'ala vjeri ili govori istinu nema sumnje da je to pohvaljena stvar od strane Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam a da je to tako govori slučaj Omer ibn Abdulaziza rahmatullahi alaihi kada je došao čovjek kod njega kao halife pa je na izvjetno fin i riječit način zatražio od njega jednu stvar pa se Omer ibn Abdulazizu dopalo ovo traženje na ovako jedan lijep način pa je rekao hada wallahi asihrul halal pa je rekao tako mi Allaha ovo je dozvoljen sihr misleći na njegovo lijepo izražavanje i na lijep govor na lijepu njegovu priču koju mi je izrazio i zatražio od halife ono što je htio da dobije od njega tako da se Omeru dopalo ovo njegovo izražavanje i to je pohvalio tako da se jasno iz ovog haditha vidi da se ovdje podrazumijeva rečitost kojom čovjek dolazi do neistine molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama da oprosti našim roditeljima da oprosti svim vjernicima i vjernicama أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ومودة القربى